Sura stota Al-Adiyat Oni koji jure Mek 11 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Wal-Adiyati Dabha Tako mi onih koji dahćući jure فالموريات قدحا فبارنيتسه ورцају فالمغيرات صبحا إزورم نپадају فأثرن به نقعا إدجو تدا فوسطن به جمعا وپاونيوي وغميلو упадају إن الإنسان لربه لكنود Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan وإنه على ذلك لشهيد i sam je on toga doista svjestan وإنه لحب الخير لشديد i on je zato što voli bogatstvo radiša أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima? I kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, inna rabbahum bihim jevme idille habir. Gospodar njihov toga dana, sigurno, sve znati o njima.